Keşiği seçen gözlere o dokunmaz. Tam cehennem ok dokunmaz. O hakikaten de böyle bir mesele değil. Ona göre ki şey- orada insanları, Müslümanları koruyor. Orada namus gayreti koruyor. Orada e, xeyirləri qoruyur. Və həmişə düşmənlər həmişə yazdı, başlasın. Torpağına gitsin. Onu zəbt edəsin. Ona görə də bu da bir şərəfli məsələdir. Və həmçini Allaha şükürlər olsun ki, Allah sağ onu sağ salamaz e, valideynlərinin yanına çatırır. Valideyn onlar bilirlər ki, məsələ ağır məsələdir. Yəni, övlad zadə olur, hər an. Qarmana bir isyan belə baxanda valideyn narahat olur. Və həmçinin buna çoxlu bir cəmaat bu, yəni ki, sən kəndləriniz və iqtiradan gələnlər də var. Burada bir, bir məsələ var, o vaxtda danışmaq istəyərdim. Biraz keçmişə qaytarmaq istəyərdim. 1-15 ildən qabaq. Yəni, əsas nəyə görə deyirdim onu? Ona görə ki, bəzən bizi e, qara fikirli insanlar, bəzən e, ee, heç gülür, danışmayan insanlar kimi təbliğ edirlər. Bu düzgündür. böyle deyil. Sadece biz Allah Teala'nın haram buyurduqlarına, yani haram qadağan deməkdir. Qadağan bir etdiklərinə uzaq. Amma şənlənmək də olar, amma qaydasında şənlənmək var ki, orada nədir, haramlar olur. Allah Teala'nın hüquqlarını pozma olur. ve 10-15 il bundan qabaq bizim kənddə məscid tikilməyə başlayanda, yəni dəvətə gələnlər olanda artıq bizim xəbərimiz yox idi. Biz necə ki, atababadan biz qoruyub saxlamışıq, düzdür. Ona görə ki, bizim evdə Quran vardı, bağlı yerdə qalmışdı, heç oxuya bilən də yox idi, bilmirdi oradakı Qurandır. Yəni, amma bizim fikrimizdə var idi, hal oldu. Bəzi bildiyimiz adətlərimizi qoruyub təhlil olan dinimizdə olanları düz edirik. Və bu, bu iş, yəni müstəqillik olanda, müstəqillik də böyük bir neymətdir. Elhamdülillah. Allah bizi qorusun şərdən fitnələrdən. Və bu müstəqillik olanda bizim dinimiz də yavaş-yavaş özümüzə qayıtmağa başladı. Artıq məsələmiz açıldı. Artıq e, insanlar həvəsə düşdülər. Öz dinləri. Müsəlmanlar hamısı. Və yadımıza gəlirsə, bütün hamısı öz uşaqlarını məktəblərə göndərir. Bizim təhdə olur. Yəni, hər yerdə də belə olur. Və hamısı öz uşaqlarını məktəbə göndərirdi. Və orada istəyir namaz olsun. Bunları da göndərirdi, oxusunlar. Başlarını bağlayanda deyirlər, problem yoxdur burada. Biz müsəlman olsun. Burada bir şey yoxdur. Hamımız deyirik. Və ümmət yavaş-yavaş ayrılır, birləşir. Və başladılar Çıxırı da bir də söhbətlər açmaq ortaya, araya ixtilaflar salır. Hələ bugünə kimi də həmin məsələləri heç kəs aydınlaşdıra bilmir. Neyi? Məsələn, bunlar vahabilər. Və insanlarda şəkülhə yaranır. Bunlar ingilis istiyorlardır məscidin damında nəsə bir aparat var, onunla danışırlar. Nə bilim, nələr, nələr, nələr. O qədər şeylərdirlər ki, insanlarda ayrılma yaratdılar. Cəmaatı gördülər. Əlhəmdülillah. Və bu bölünmə də həqiqətən pis şeydir. Ona bilirlər, Və şeytan həmişə bunu istəyir. Allah Teala Quranda deyir ki, Allahın, e, şeytanın addımları ilə addım, onu yolunu getmeyin. Və o sizin aranızda məqsəd almaqdır, bir-birinizə ədalət, e, ədalətdə eləmək istəyir, bir-birinizə qarşı qoymaqdır. Bu cürmədən bu cür məsələlər oldu və insanlar arasında dedilər ki, bu cür bu insanlar və ayrıldılar. Şey bölündü. Ama halbuki hamımız bir idiyələr. Və inşallah əlhəm yenə də bir olacaqdır yavaş-yavaş. Hamımız başa düşürük. Gələcək nəsil, bir nəsil də dəyişməlidir burada. Allah biraz da axtarıcı edirlər, inkişaf edirlər. Söz yox buna. Amma ki, düşmən də üçün görür. Həmişə Gündemde saxlayır məsələn. Görürsünüz, qədəslər hələ bir gün şey şey yox ki, İslamdan nazil var. İslam, terör, İslam, terör, vahablik. Ama bir dəfə soruşsan ki, vahabliyi nədə heç gətirir? Ha, o nəsə yok. deyən yoxdur. Ona görə yoxsa axıdırsın. Sadəcə Yalanlar uydurmalar. Ona görə sevimli qardaşlar, aziz cəmaat, e, ee, biz də elhamdülillah bacardıq da öz bilinci, əməlliyiz, öyrənirik. Sonra çalışırıq ki, başqalarına öyrədək, baxacaqlar. O bu bizim dinimizdir hamımız. Və əsas dinimizdə birinci məsələ nədir? Tohiddir. Yəni hamımız bilirik ki, hər bir müsəlman kəndini ifadə La ilahe illallah, Muhammedan Resulullah. Allahdan başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur. ve Muhammed Aleyhisselam tabi onun peygamberidir. ve her birimizin bu şehadetidir bizim için Allah. Hiç kəs deyə bilməz ki, o mənim deyil. Sadəcə burada e, bilmək və bilməmək var. Məsələn, bəzən olur ki, bizdə şəhadəti deyəndə başlayır, məsələn, Qulhu Allah surəsi başlamaq. Biz ki, hə, mən bilirəm şəhadəti, başlayır Qulhu Allah قل هو الله أحد الله الصمد لم يلid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuwan ahad. Deyirsən bu şahadət sözdür. Bu Quranda e, bir surədir, 112-ci surədir. E, amma ki e, şahadət başqadır. Və o şahadətdə gördüyünüz kimi Allah Taala hətta ibadətdə də yəni birliyə çağırır. İbadətdə də tek yalnız Allah'a ibadet etmeyi ve e, namaz kılmayı bize emredin. Ya namazda da görürsün cemaat. Her bir me mecliste de görürsən ki, cemaatla bir yerdə olmalısın. Həmçin. Arxalanma, ayrılma nədir? Yox. Ve həmçinin e, sevimli arkadaşlar. Allah s.ə.v bizə ədavət eləməməliyik. في صدورات başlamamayı Valla əsas alsan həmçinin sizə bunu əmr edin. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qarşı kim bəsləməyin, küdurət bəsləməyin. Bir-birinizi qanun çəkməyin. Sizin qanunuz, malınız bir-birinizə haramdır. Və Allah yolda qardaş olun. Müsəlmanlar, inan harcı qəsdirəsin rəngindən, bilgindən asılı olmayaraq, nə deyik, qardaşdır. Ama e, dediğim gibi evvel bu fitneleri arada salırsınız. Siz de görürsünüz. Şimdi daha evvelki dövür değil. Şimdiki dövür Terzi doğru dövür. Krosa doğru dövür. Kompüter Tez bir zamanda kadar ve görürsünüz ki neler olur, neler başlıyor. Ve o ve ona göre de mesela böyle meclisler olan da yani seyir ve şey, e, güzələ günlər, yəni yaxşı günlər olanda görürsən ki, e, orada sarsılma gələ o qədər yox. Çünki biz hamı müsəlman olub. Allah Subhanahu bizə peyğəmbər göndərir və bizə ölülərimizi baxdırmağı da öyrədir. Valideynlərimizlə necə davranmalıyıq, onları da öyrədir. Borçlarla necə davranmalıyıq, onları da öyrədir nə tər ailənlə davranmalısan, cəmaatla nə tər davranmalısan, hər bir məsələni eləyir. ya. Böyle Sana dost kalan bir şey yok. Orada beraber. Ve hemçinin bizim için hüdud şey var. Yani Allah Teala'nın hüdudları kesmemek şartına. Ve gelin bakar görək ki, her hansısa bir valideyn, hamı valideyn sözlərinə olar hansısa bir valideyn məsələn, öz uşağına birinci öyrədir ki, və ged məsələn, yaxşı narkotik qarablar. Bugün bəbalardan birisi də narkotik. Heç bir valideyn öz övladına bunu heç həmçə çalışıb bir vaxtı ağlığa da gətirməlidir. Əgər yaxşı şey olsaydı, bunu nə edərdi? Əmr edər. Allah Taala da Quran, Quranda buyurur ki: "İllə nəkum tayyibə və hurrim aleykumul hadai." Sizə yaxşı şeylər Halal olup bir şeyler haram. Ve ona göre de yani parçalanmana başka sözler demeyi lazım değil. Sadece budur. Yani bunun hiçbir seyri yok. Ama bunu falan e, başka söylemeye yok hiç söylemedi. Bu böyle söylemedi. Şey böyle bir şey olmaz. Hamısını çıkarmam. Ve çalışmalıyız ki birbirimizi başa çıkar. Mehriban olaq. Öz dinimize amel ya. Eğer biz öz dinimize amel etsek, elhamdülillah hamsı hayır olur. Ne için? Dediğim için mübarekleri validenlere hürmet. Validenlere hürmet ibadetten sonra gelir. Allah sana sağlar diyor. Emir edin Allah. وَلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a hiçbir şeye şerif koşma ve valideynlərinə neynə? Yaxşı bax, hörmət elə. Və Allah subhanət hala görün ne ne dərəcədə yüksəkdir ki, valideynə hörmət, özünə ibadətdən sonra valideynlərə hörməti də əmin edər. bu günləri görürsünüz ki, artıq valideynlərin ailede sözü Səbəb, səbəb, vaxtı günahlar. O vaxtı bizdə dinimiz var idi, babalarımız, Onlar ələyirlər, bilirlər. Və siz onları tanıyırsınız, yaxşı, yaxşı bilirlər. Onlar elə də öyle böyük kişi də var yəni. Hörmət də var idi. Haram halal da var idi. Hələ ki, bir nəsil getdi, başqa bir nəsil gəldi, komünizmdə yetişən, artıq bunlar bilinmədi. Əgər bugünlər, bugünlər Allahın şükürlər olsun, Allah sana bizə neymət verir? Bu qapı nasib bizim. Və biz e, bu halalları eləməklə xeyrə çatarız. Özü çırağın görmüşsünüz belə, mən olmadım. Yanğın olur. Bilməm dedinəm filan kəs yanğını. Yox, bu bəladır, bəla. Bəlalar niyə görə gəlir insanlara? İstəyə əməllərinə görə. Bütün əməllər bizim etdiklərimizə görədir. Və hər bir bəla, həqiq, insanın istəyə əməllərinə görə gəlir. Cəmiyyətin istəyə əməllərinə görə o qurumda ki, buna baş alıb gedərsə, onu aşar-aşar edərlərsə, Allah Teala onlara ağırlı, acılı xəstəliklər göndərər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Taun xəstəliyi. Ağırlı, acılı ki, onlardan qabaqçılara hələ xəstəliklər üz vermir. Səbəb, o bir günahlar. Bunlar ən pis günahdır. Ona görə ki, orada nəsil qarışıb, kimisə, kimisə faşistlər, torluyursa. Amma müsəlmanlar nədir? Nəsil olmalıdır. Yəni, halal bilinməlidir. Yəni, uşaqlar da halaldan olmalıdır. Və əgər bir qovum çəkidə, ölçüdə biz olmazlarsa, Allah Teala onlara özlərindən başqası düşmən olaraq onların üzərinə göndərər və onların əlində olan bəzi şeyləri götürərlər. Səbəb nədir? Deməli, çəkidə ölçüyəsən, deməli, ticarətində də biz olduq. Əməllərdə də biz olduq. Yoxsa nədir cəza var? Sonra dedim ki, hardan gəldiniz burada? Kim malının zəkatını çıxarmazsa, yaman, böyük sədəqə deyil, İslamın şəxslərindən bir sorsu, zəkat çıxardarsan malından, e, qoyun, qara, qızıl, pul, bunların müəyyən miqdarları var ki, onları Allah yolunda çıxarmarsan, onlar varlılardan götürülür, kasıblara faydalanır. Onların haqqıdır. Və kim deyir o zəkatı ödəməzsə, Allah sağlar səmadan yağış endirməz. Hətta heyvanlar olmasa, bir damcı belə nazil etməz. Və səbəb, yəni yağışdan, səmadan, Allah sağlar Quranda nə deyir? Biz sizin üçün səmadan nazil edirik bərəkəti, rızını. Və bütün hər şey nədir? Səmadan gəlir. Əmirlər də, bəlalar da Allahın əmrindən, hər şey oradan gəlir və xeyir də. Və mələk sən bu əməllə ilgili ruzinin kəsilməsinə və həmçinin səmanın yəni, yağmamasına, yəni yağışın yağmamasına səbəb olur. Heyvanlar olmasaydı, əlbəttə bir, bir damcı belə düşməz səbəb, günahlar. Və əgər bir qovun Allah Teala'nın nazil etdiyindən yəni, başqa şeylərə və xeyr axtararlarsa, yəni Quran-ı Kərimi yəni, hörmətli eləməzlərsə, Allah Teala öz saxlaşmaların öz aralarında eləyər. Bəla göndərər. Yəni fikir verin, bunlar ictimai bəlalardır. Yəni belə-belə şeylər deyil. Yəni Quranın möcüzəsi elə biri ondadır ki, yəni Quran, məzədi Quran deyil. Quran heç vaxt dəyişilə bilməz. Dəyişilməyib, dəyişilməyəcək və dəyişilən də deyil. Nəyə görə? وقال به إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Kur'an-ı Azim'deki ve kıyamete şimdi onu koruyup saklıyor. Bu korunur saklanan bir kitaptır. Hele hisse o. Bundan sonra da değişerlendirir. Bundan sonra da değişerlendirir. Hem de Kur'an'da haberler var. Hem de Kur'an'da haberler var. Yani sen değiştirip yazdığın şeyden sen geyikten haber verebilmezsen. Ama Kur'an'da öyle meseleler var ki o Tabi yakınlarda olanlar var ve bugün olanlar var. Bir de ki geleceğde olanlar var. Her kim ise kalbinde yalan saysa görürsen ki bir aydan sonra bir tane mövzuca çıkır. Kur'an o anca 1400 yılından kadar. Tabi mövzuceli bir kitap olduğunu göre hiç vakit yani insanlar bu başa tutmayı şey yani olabilmez. Ve Kur'an'ın da kıyılı yani kıyılı şeyler emrediyor insana ve onun müjdesini de diyor. Yani yaxşı əməllər görəcəksənsə Hə, sənin necəsən? Yaxşı. Xeyrə çatacaqsan. Xeyr, xeyr cəzası alacaqsan. Həm bu dünyada, həm axirətdə. Ya yar ona əməllə edirsən, ona yüz döndər edirsən yenə də sənin üçün bu dünyada və axirətdə nədir? Şər və vay gəlir. Əməlləri gəlir. Onun üçün də, dönmü qardaşlar, biz hər birimiz bu məsələləri ciddi fikirləşməliyik. Yəni əməllərimizi daha çox atmalıyıq, yaxşı işlər görməliyik xeyir işlər. Həqiqətən də, yəni bu günləri yığılışma, görürsünüz, hər öz bir dərədən gəlmişik, bir tərəfdən gəlmişik, yaxından, uzaqdan, kənlərdən, kənardan. Bizi bura toplayan bircə şeydir. Allah taala, Allah. Yəni Allahın neymətidir. Hamımızı. Dəxi biz müsəlmanıq. Və hamımız e, Allahın yolundayıq. Və həmçinin biz bu yolda da olmalıyıq. bir birlik birliğimiz olsun, olmaz. Allah subhanahu ta'ala ne diyor? Allah'ın nimetini hatırlayın. ni'met Allah. Kuntum a'da'en feellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ikvana. Ve kuntum ala şefa hufret. من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعلمون Allahın ayəsini yadınızda saxlayın. Siz bir-birinizə düşmən ediniz, Allah sizin qəlblərinizi düzləşdirdi. Allah sizin qəlblərinizi düzləşdirdi. Onun neyməti sayəsində qardaş olun. Başqa bir ayətdə Allah s.ə.q. deyir ki, bu dünyanın bütün var dövlətini xərcləsən də, bütün var dövlətini, heç kəsin qəlbini birləşdirə bilməz. Amma Allah hala birləşdirir. Və sonra cəhənnəm odunun kənarındaydıq, yəni zəlalətdə bir-birimizə qarşı və Allah xalqını elədi, oradan çıxartdı və sizi qəlblərinizi birləşdirdi, neymət verdi sizə. Və Allah qala ayətlərin bu cürünü başa salır ki, bəlkə doğru yola yönəlir. Və insan doğru yola yönəlməzsə, özündən başqa istəbə zəyə aləmdir. Tarix boyu olur. Tarix boyu İslamla bu İslamla ədalət aparanlar verir. Və onlar öz layiqi cəzalarını alırlar. Allah bunu xatırlan bunlar, rəhmət olsun Və xeyirlən hər bir insan gəlib gedəcək bu dünyada. Və onun ruzusu da var. Bir mömin olsun, bir kafir olsun. Aydındır? Onun ruzusu var. Allah Teala bu dünyada hamısına, heyvanlara belə ruzu verir. Və kim bu xeyri qazansa, bu şükür qazanır. Və hər bir insan çalışmalı ki, xeyri qazansın və o xeyrə çatsın. Yoxsa o xeyirdən nədir? Və ona görə də sözün əvvəlinə qayıdıram. Bu məsələ çox ciddi məsələlərdəndir. O gözlər ki, sərhəddə yəni keşik çəkir, o gözlərə od toxunmaz. Yəni həqiqətən böyük əsas insanın niyyət, niyyəti xalisi olur. Yəni, Allah, Allah üçün xalisli olmalı, təmizlik, məmnun olmalı şərdə və niyyət olmalıdır. Və hər birimiz, hər bir müsəlman öz vətənini sevməlidir və öz vətənini qorumalıdır. Hər bir müsəlman qanın bunu etməlidir. Və yenə də deyirəm ki, bu da bizim dinimizdən yaranır. Yəni, Dinimiz bunu bize şey emrediyor. Gördüğünüz gibi. Ve ona göre de Allah'tan kıyasıyor. Allah'tan ve hidayet olsun. Amin. Allah'tan tava. Ee, Kardeşin evine malına da bakıp görsün. Amin. Allah'a şükürler olsun. Onun karşılamak kaydıyla. Onun sonra da Allah'tan tava. Allah'ımız korusun. Allah ki kalmette bilər, rəhmətdə bilər. Salamat valideynlərinə çatmasın Allah Allah. Onları Allah Allah Allah xəstələrimizə şəfa versin. Allah Allah. Mən gələmizdən gələrim inşallah gələr. Allahdan qorusun. Amin. Gələr, gələmizdən gələrim İnsanlar doğru yoldan azır bəlalar soxamağa başlayır. 20 il bundan qabaq heç bir yerə dini bilmirlər. Ama Allah subhanahu wa ta'ala göndərmir. ويخبر اليمين حتى نبعث رسولا biz hiçbir yere haberçi göndermedik. İnsanları başa sala, ayılta, o cezanı göndermemiş, e, onu açıklamamış, beyan eləməmiş, heç bir yerə xəbər verməmiş. Və bu günləri ki, yavaş-yavaş haq çatır, haq da çatır da, insanlar sana yüz döndərdikdə ve ceza da alırlar. Sonucunda bir daha haberlere baktık. Bayağı dedim bu açık. Aman başka bir şey. Geleceğiz kadar. Orada görsen adam oran sulandı. Bu buranın derdeler de hiç mi? Adı bir şeydi. Şimdi daha bir yerde bir daha şehir erken sahibi yok. Sebep ne bilirsiniz? Sebep günahlar. Ve o, o hallar artık bizde de var. Hiç görmediğimiz ne bileyim belaları görüyoruz. Amin. qanun, başqın, daşqın və bizim kəndə Allah xan xala xəbərdarlıq göndərdi seldə. Və burada da sel olmuşdu. Yağış yağmışdı və sel olmuşdu. Əvvəl ondan qabaq olmuşdu, ondan ancaq topuğa kimi, su topuğa kimi oldu. Sonra artıq bizə kimi qaldı. Ola bir şey sonra sən nə deyirsən bu uşağa kimi, o da kim oldu, ondan da kim oldu. Allah'ın Bize kim yansa işte yakın kuşağa Allah'ın neydi ayetleridir. İnsan başa düşməlisən ki, bu yol bəyək dedi yaxı, Quran möcüzədir. Və başa sallar. Bizi çəkindirir. Və ondan sonra Quranın nəbiyi, Peyğəmbərlər belə gəlib danışırdılar, dəvət edirlər, insanlara başa salırlar. O başa düşməyəndə nə bilir? قالوا انتظروا inni ma'kum minel muntazirin. O dediler ki gözlüyor. Öyle yoktu. Ama ben bunu eləmiş eləmir. O da biz üstünde gözlenen, gözlenlerden. Gözleyelim. Buxar atıyorlar, şimdi. Ona göre mesele çok ciddi meseledir. Ya, e, bu mesele, belalardan ibret almaq lazım. əməlkanlar Allahdan qorxmalıdır. Valla sonra qala, heç vaxt, heç vaxt, yəni dəva göndərmə. Bayaq dediyimiz kimi, hər dava gözləri, iman gözlərincə qədər. Və Allah subhanətəala hər qövmə öz əməllərinə görə cəza verir. Deyil, təxeyir, təxeyir. Və həmçinin ruzisi də elədir. Və həmçinin onun e, əminəmanlığı da elədir. Çünki bəlalar təkcə yağışla gəlmir. Bəlalar müharibə gəlir. Bəzi yerə aclıqla gəlir. Bəzi yerə xəstəliklərlə gəlir. Bəzi yerə yoxsulluqla gəlir. Bəzi yerlərə zəlzələrlə gəlir. Yəni, cürə və cürə. Məsəl ki, Quranda Allah s.ə.v. deyir. Onlara Peyğəmbər göndərdiyi, onlar üz çevirdilər. Allah s.ə.v. bəzilərini ilə sunan məhv elədi. Su bastı məhv elədi. Bazıların altın üstüne çevirdi. Mesela. Ve Firavun'u mesela suda Firavun Mısır'ın parçayı ve diyor ki Nil çayını göster. Dedi bunlar hamısı benim altında bu. Yani mənə bunların tanrısı. Özün Allah iyyad etdi. Mən Allah. Allah sana Kur'an'da bilmez. O bilirdi ki o o değil. Ama onun tekrar bildiği günahçılığı o doğru bildiği Allah. Və Allah Taala, Allah Taala nə elədi? Peyğəmbər göndərdi ona. Bu ayətlər göndərdi. Suları qan axmağa başladı, qurbağa yağdı dolardı. Və başqa-başqa bəlalar göndərdi ki, bəlkə düşünüb başını sözə qayıtsınlar. Və qayıtmasın. Yenə də Allah Taala onu suda da məhv elədi. Və artıq baxanda tutan tutan gətirir. Arzu baxanda, Alakava binalar, indi, indi yana artıq son həd, yaxından olmuşdur. Və, hədi, Alakava məhəl. Və, Qarun, çox varlıydı, həddindən artıq zəngin. Onun xəzinəsinin asərlarını qullar aparırdı kəcalədən. Asərların xəzinəsi yox. Sönə də xəzinəsi olur. Və deyəndə ki, bunları Allah yolunda Bəqə, Allah yolunda bir yolları mənə özüm qazanmışam, Allah mənə vermiş. Və təkəbbürlü edirdi. Allah sağ olsun neynə? Yəni, təkəbbürlü nədir? Yəni, özün yuxarı çəkmək, yuxarı daxmaq. Allah sağ olsun ona hansı bəlanı göndərdi? Allah sağ onu var dövlətinlə bir yerə yerə baxır. Yəni, ona Allah sağ olsun necə alqal. O yuxarı daxmaq. O öz ağlınla elə başa düşür ki, o qalxıdır yuxarı, yox. Masal ona inanır. Məhv elədir. Və çoxlu qoğunda var ki, Quranda da Allah Allah qeyrət gətirir ki, biz onları bu gün məhv elədik. Yəni, siz də ibrət alın. Onların bəzilərini bizə Allah ee, Allah e, danışır, yəni hekayət edir ki, biz onları e, ya, e, ee, oxuyar, öyrənir və onu bilək, əməl edir. Ona görə də əlhəmdülillah, əvvəldə dediyim kimi, bizim aramızda ixtilaflar saldılar. Heç bir ixtilaf yoxdur. Biz hamımız müsəlman olar, həmdə. Sadəcə, arada bir dənə məsələ var ki, sabahsızlıq, yəni 73 üçün görür. Və bir də ki, araç çıxdıranlar çoxdur. Hamısı oturub, bu dağa bir dənə otaqda oturursan, qabağda da bir dənə kompüter, bir dənə otaqda oturur, İki tane ölçüden birbirine rahatsız edilir malzeme. Mümkün olan, mümkün olan. Yazsın, dünyada olmayan xəbərlərlə və ya da bir kenti, bir cəmaatı, bir dövlətdə qarşılığı yarata bilər. Bir nəfər Ahma, Otur bir otaqda, ya məşəs görəcək. Bir nəfər nə eləyər? Məhv edər, yəni, ara bilər. Buna görə də belə şeylərin kimi olmaz. Yəni, hər yerdə var bu qədər. Yəni, belə öz kəndimizin fəaliyyətidir. Doğrudan da, amma bizə nə olur? Biz hanımız müsəlman olur. Babalarımız belki müsəlman olmuyor. İnternetdəki məscidi kim istəyir? Babalarımız. Onu belə şimdi bizim babalarımız müsəlman oldu. Ha? Müsəlman oldu. Əlbəttə sən inkar edilməz. Sən xeyr olan Bugün ona da, ona görə arada. Yəni bunlar hamısı nədir? Sən biraz özünə fikir ver. Məsələn, mərzində onların nifrət olmaz. Sən öz dininə nifrət edirsən. Gör sən nə gündəsən ki, sən öz dininə nifrət edəsən. Bilmədən. Ona görə inşallah belə deməzə Tamam, sən bir dəqiqə olsun. Belə sözlər deyirlər, bəzi adamlar. Adamların arasında var. Qeybət var, qulaşın, göz götürmə mənzillə bundan. Belə şeylər deyənlər olur. Amma yox, həmin bayaq dediyim doğru aramlardan. Ona görə inşallah Allah sağ olun bizə rahat etsin. Amin. Amin. Amin. Aramızda şərtinə qalanların, ölkələrin, fitnələrin başlarında saxlasın. Amin. Allah'tan var bizi davalardan ölçün. Amin. Allah'tan salıb kim sənə ölçün. Amin. Allah'tan var sənə razı olsun. Kim mənə sənə razı olsun. Çok sağ olun. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.